Znači, tema se zove ovak. Drevni originalni svijet. Znači, ponovit ćemo još jedan. Znači, drevni originalni svijet. Znači, najvjerojatnije će možda biti tri ili četiri dijela ovoga. Što znači da ja to ne mogu snimiti znači, u, u, u komadu. I shvatit ćete zašto znači drevni originalni svijet. Znači, čitam ovak. Znači, druga Petrova. Otvarate. Znači, druga Petrova dva? od jedan do devet. Jel počinje onako, bilo je u narodu. Znači riječ kaže ovako. Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrimčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Boga koji ih otkupi i navući na sebe brzu propast. Znači, po ovom se poznaju lažni učitelji. Po ovom se poznaju lažni učitelji. Kaže, nakon nekog vremena će zanijekat Boga i kaže, navući će na sebe brzu propast. Ok, kaže da će mnogi krenuti za njihovim razvratnostima, znači razvratnost je šta? Oni koji žive u grijehu i takvim stvarima. Znači u današnje vrijeme ne želim spominjati da su to propovjednici, ono što ja zovem ekstra ljubav i ekstra milost i onda oni žive u razvratnostima i oni kažu milost je milost, a i dalje čine grijeh. Ne želim reći da je to sad to, ali stvarno ima nauka o lažnoj ljubavi i lažnoj milosti koja se širi svijetom. Ok, znači, ovo Petar govori znači, za neke stvari. Kaže ovako, kaže, zbog njih će se loše govoriti o putu istine, usvojit će vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Znači, to neće biti istina. To će biti izmišljene stvari, iako će oni biti duboko uvjereni da je to istina. Kaže, njihova osuda već odavno nije do hrvatski period dokona i propast im ne drijema. Znači, njima propast znači, se sprema. Znači, oni su, ovo kad kaže pogubna krivoverja, znači tu riječ stoji hereza. Znači, hereza je nešto krivo ili lažno učenje ili sekta, recimo. Ok, znači, dalje kaže ovako. Doista, ako Bog anđele koji su sagriješili nije poštedio, nego ih je bacio u tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud. Ako staroga svijeta nije poštedio, nego sačuva osmoga novu. Ovo je naša tema. Kaže ovako, kaže da Bog nije poštedio anđele koji su sagriješili, nego ih je bacio u tartar. Tartar je jedna razina podzemlja ispod. Znači na grčkom se zove tartar ali znači to ja ne mogu sad točno reći, ali znači to je dio predila dole u paklu. Ok, kaže da ih je predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud. I onda kaže ovako, ako staroga svijeta nije poštedio, to je naša tema. Kaže, ako staroga svijeta nije poštedio. Ova riječ stari je grčka riječ za riječ, kaže, onaj od početka, originalni, glavni, stari, drevni i pradavni. Znači to baca skroz drugačiju sliku. Kaže da Bog nije poštedio drevni svijet. To nije ovo u čemu mi sad živimo. Znači očito je postojao svijet prije nas. Je ista zemaljska kugla, ali nešto davno prije bilo u postanku. Znači to je naša tema. Tema se zove ovak. Drevni originalni svijet. To je nešto što je Bog stvorio u postanku. Ok, čitamo dalje. Kaže ovako. Kaže, nije poštedio stari svijet, nego je kao novu sačuvao, glasnika pravednosti, srušivši potop na svijet bezbožni, ako gradove, Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi, ako pravednog lota premore na razvratnim življenjem onih bludnika, oslobodi, Pravedniku se doista danom za danom duša razdirala dok je gledao i slušao bezakonička dijela onih među kojima je boravio. Može Bog i pobožne iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na dan sudnji sačuvati. Pošto ćemo mi prelaziti sve nekakve stvari, bit će tema koja se zove vječni sud. Znači, ovdje Bog kaže da je sačuvao anđele za vječni sud. I stvarno postoje anđeli koji su vezani u mraku. Ja ću vam to dokazati kroz pismo. Vrlo zanimljiva stvar je da su svezani u mraku i da čekaju sud. Ok, znači tema se zove ovako, znači drevni originalni svijet. <clears throat> znači idemo dalje ovako. Čitamo Matej 13, 34 do 35. Ste otvorili? Jel ide da kaže sve je to Isus mnoštvo govorio? Kaže ovako, sve je to Isus mnoštvo govorio u prispodobama i ništa im nije govorio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku. Otvorit ću u prispodobama usta svoja, ću šta je sakriveno od postanka svijeta. Pazite tu riječ. Isus je rekao ovak, kaže da će otvoriti svoja usta i da će otkriti sve što je skriveno od postanka svijeta. Isto to sveti duh danas govori. Puno ljudi kaže, mi ne možemo znati stvari koje su bile prije, ali to nije istina. Zato što je Sveti Duh rekao da će otkriti sve što je bilo prije. Znači, čitamo dalje jedan stih. Kaže ovako, Psalam 78, od 1 do 8. Kaže ovako, poslušaj narode moj, moju nauku. Jeste otvorili? Znači, psalam 78. Jel ide, poslušaj narode moj? Kaže ovako, Poslušaj narode moj moju nauku, prikloni uho riječima usta mojih, otvorit ću svoja usta na polku, iznijeću tajne, pazite ovo, iznijeću tajne iz vremena davnih. Ta riječ davnih su opet ona riječ stara, drevna, pradavna vremena. Postoje pradavna vremena davno, davno prije nas. Pradavna vremena. Sveti Duh je rekao da će otkriti stvari koje su bile u tim pradavnim vremenima. I onda kaže ovako, ono što smo čuli i saznali što su nam govorili očevi nećemo kriti djeci njihovoj. Predat ćemo budućem koljenu slavu Jahinu i silu njegovu i dijela čudesna što ih učini. Svjedočanstvo podiže onu Jakovu, zakon postavu u Izraelu, da ono što naredi očevima našim, oni djeci svoje objave, da sazna budući naraštaj i sinovi koji će se roditi, da djeci svoje govore da u Boga pouzdanje svoje stave i ne zaborave dijela Božjih, već da vrše zapovjedi njegove, kako ne bi bili kao očevi njihovi, naraštaj buntovan, prkosan, naraštaj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran. Bog kaže da će nam otkriti tajne koje su bili u postanku, i ne samo u postanku, nego cijelu povijest. I kaže da mi ne bi trebali šutjet, nego da bi trebali predati istinu naraštaju iza nas. Razlog zašto ja znam ove stvari i razlog zašto su te stvari zapisane je zato što je neko zapisao te stvari da bi se to prenosilo s koljena na koljeno. To ćete skužiti. Ok, čitamo dalje Joba 38, 1 do 7. Razlog zašto sam ja rekao da znam neke stvari je razlog zašto je neko to zapisao da se prenosi s koljena na koljeno je recimo Job. Job je koja knjiga u pismu? Je najstarija, ali nije prva. Nego je stavljena kasno. Job je najstarija knjiga u pismu. Starija od postanka. Znači, Job je starija knjiga od postanka i Joba je najvjerojatnije preveo Mojsije. Mojsije je najvjerojatnije, nije najvjerojatnije, to se zove prvi peto knjižje, prvih pet knjiga Mojsija, Mojsija je napisao postanak, izlazak, trdrd. Mojsija je bio toliko školovan, znači da je preveo Joba. Znači Job u originalu nije pisan na hebrejskom, nego ne znam na kojem jeziku, ali je Mojsije preveo Joba. Razlog zašto je Mojsije preveo Joba, zašto? Ne, da bi se prenosilo s koljena na koljeno. Koji si rekao? Job 38, od 1 do 7. Znači da bi se prenosile stvari s koljena na koljeno. Jer da Mojsije nije preveo Joba, mi ovo danas ne bi znali. Znači sve je to namjerno preneseno, znači da bi mi danas znali. Znači danas je 2017. godina, ali prije nas ima još 6000 godina. Što znači sve zajedno oko 8000 godina, to je ono što mi otprilike kažemo da znamo, neki kažu da su milijuni godina, ali i da je istina 8000 godina, stvari prije 8000 godina treba sačuvati mi koji živimo 80 godina, trebaš ti se čuvati stvari stare 8000 godina. Ok, znači Job kaže ovako, znači Job je imao tri prijatelja, priču znate, da je Job imao tri prijatelja, ušao u nekakvu raspravu i onda je Bog rekao Jobu jednu stvar, znači vrlo zanimljivu stvar, kažemo ovako, na to Jahve odgovori Jobu iz Oluje i reče mu, tko je taj, vaš prirodi je malo drugačiji, ja sam svoj preveo, tko je taj koji nema znanje? Poslušajte ovo. Tko je taj koji nema znanje, a svojim riječima zamračuje božanski plan? Znači, Bog pita Joba, tko je taj koji nema znanje, a sa svojim riječima zamračuje božanski plan? Jer oni su non stop nešto pričali. dr. I on kaže, znači, Bog njemu kaže ovako, Bokove svoje opaši kao junak, a ja ću te pitat, a ti me pouči. Gdje si bio kad sam zemlju utemeljio? Reci ako ti je znanje sigurno. Znači on je rekao tko je taj koji nema znanje i onda kaže gdje si bio kad sam zemlju utemeljio? Reci ako ti je znanje sigurno. Znaš li tko je mjere odredio i nad njom uži mjerničko napeo? Na čemu joj počivaju temelji? Tko joj je postavio kamen ugaoni dok su klicale zvijezde jutarnje i Boži uzvjekivali dvorjani? Kod vas piše dvorjani, Jel piše dvorjani? Krivi je prijevod. Turje stoji sinovi. Znači, stoje, znači Ben, Ben je hebrijska riječ za sin, a ovdje piše Boži, znači riječ je Elohim, ali Elohim u biti riječ za anđele trdrda. Ali jedna druga stvar, znači Bog je pitao Joba, a ako si toliko, ako imaš znanje, reci mi gdje si bio kad sam ja zemlju stvarao. Ok, tema se zove drevni originalni svijet. Pitanje koje svi mi postavljamo, tko je stvorio Boga i tko je stvorio postanak, tko je stvorio sve. Znači te skužiti jednu stvar. Znači, Bog je pitao Joba i rekao mu ovak, gdje si ti bio kad sam ja stvorio zemlju, ali dok sam ja stvarao zemlju nešto se događalo. Šta se događalo? Klicali su zvijezde i kaže da su Boži sinovi uzvikivali. Boži sinovi u biti ide za anđele. Tako se zna prevoditi. Znači, taj termin ide za anđele. Što znači da su, kad je Bog stvarao sve to, kaže da su oni navijali i gledali su sve što Bog stvara. Ok? Znači, to vam već sad daje nekakvu sliku. Pitanje je, znači, da dođemo do toga otkud je Bog došao. Jel tako? Znači, tema se zove drevni originalni svijet. Čitamo dalje jednu stvar čitamo Otkrivenje 20.11. Jeste otvorili? Znači, otkrivenje 20.11 kaže ovako. I vidio sam veliko bijelo prijestolje. Znači, slušajte još jednom. Vidio sam veliko bijelo prijestolje i onoga što sjede na prijestolje. Pred licem njegovim Pobježe zemlja i nebo, ni mjesta im se više ne nađe. Nestalo je. To je otkrivenje. To će se desiti s ovom zemljom. Znači, kaže ovako, vidio sam veliko bijelo prijestolje. To je prije postanka. Znači, ja ću vam otkriti to je prije postanka. Zato što kaže riječ, kad bude kraj nebu i zemlji, kaže da će nestati nebo i nestat će zemlja. I ostaće šta? veliko bijelo prijestolje. Ostaće veliko bijelo prijestolje. Pitanje šta je bilo prije postanka je veliko bijelo prijestolje. Puno ljudi kaže, znači ima mentalni sklop, ko je stvorio Boga, pa otkud je Bog. Veliko bijelo prijestolje Bog i taj svijet postoji od prije. Znači, ona teorija da je bio samo Bog i takve stvari, znači mi stvari neke ne znamo. Znači, ja ne vjerujem da je u početku bio Bog i da nije imao gdje sjest. Ozbiljno. I onda se je stvorio stolicu i onda se to zove veliko bijelo prijestolje i onda je išao stvoriti nešto. Ja u to ne vjerujem. Znači, taj svijet postoji prije nas. To točno piše, da taj svijet postoji prije nas. To što je ovo stvoreno, znači, mi to poznajemo, ali ono postoji davno, davno prije. Ok, kaže ovako, Daniel 7, 9 do 10. Ste otvorili? Kaže ovako, gledao sam, prijestolja su postavljena i pradavni sjede. Riječ pradavni. Odjelo mu bijelo poput snijega, vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plameni ognjeni i točkovi kao žarki oganj rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega, tisuću tisuća, slušaj ovaj tisuću tisuća, tisuća služi njemu. I onda kaže, mirijade stoje pred njim. Riječ mirijade je riječ za sto miliona bića. Sto miliona bića. Kaže, tisuću tisuća služi njemu, sto miliona bića stoji pred njim. Kaže, Ovako, znači ponovit ću vam još Prijestolja su postavljena i pradavni sjede. Riječ pradavni je onaj koji od početka trdrda. Kaže, odjelom u bijelo poput snijega, vlasi na glave bijele poput vune. To je naš Bog. To je naš Bog. Čekaj, prijestolja. Prijestolja, da, su postavljena. To je budućnost. Ali pradavni sjede i on koji je sav u bijelom on je od početka. Znači, on je od početka. Znači, taj svijet, znači Bog i taj dio svijeta očito postoji još prije nas. Znači, sto postotno postoji prije nas. Zato što riječ kaže da kad je Bog, znači stvaro zemlju, kaže da su Božji uzvikivali dvorjani. Što znači da je on kod sebe već imao nekakve, nekakva bića. Je li tako? i on je stvorio zemlju. Je tako? Ok. Čitamo dalje, znači postanak 1.1. Znači sad dolazimo do postanka. Postanak 1.1 šta piše? U početku stvori Bog nebo i zemlju. Ok. Znači reći ide ovako. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Prijevod je krivi. Prijevod je krivi. Zato što riječ nebo je množina i stoje nebesa. Znači stoje nebesa. Ova riječ u početku, znači stoji riječ prvi plodovi. Što znači, u početku Bog je imao prve plodove i njegovi prvi plodovi su bili to što je on počeo stvarati. I kaže da nije stvorio nebo, nego je stvorio nebesa. To je množina. Znači, to je množina. I stvorio je zemlju. Koliko nebesa ima? Postavlja se pitanje. Ok. Znači, čitamo dalje, druga Korinčanima 12, znači 2 do 4. Neke stvari će ti se trebati najvjerojatnije proći još par puta da dobijete cijelu sliku, jer će ti skušati da se stvari cijelo ne vežu. Jeste otvorili? Druga Korinčanima 12, 2 do 4. Kaže ovako, Znam čovjeka u Kristu prije 14 godina. Da li u tijelu? Ne znam. Da li izvan tijela? Ne znam. Bog zna. Taj je bio ponesen do trećeg neba. Jel piše? Taj je bio ponesen do trećeg neba. Ako postoji treće nebo, to znači da postoje prva dva. Jel tako? Ok. I znam da je taj čovjek, da li u tijelu i izvan tijela ne znam, Bog zna, bio ponesen u raj. I čuo neizricive riječi koji čovjek ne smije govoriti. Ok, ovdje riječ točno kaže da postoje tri neba. Znači, to je dokaz. Da je Bog u postanku stvorio nebesa i stvorio zemlju. Stvorio je tri neba. Znači, tri neba. Znači, Bog je stvorio treće nebo, pa je stvorio drugo nebo, pa je stvorio prvo nebo, pa je stvorio zemlju. Ispod zemlje ide, znači, Hades, Šeol, znači, pakao, razine koje idu ispred. Ali, znači, Bog je stvorio treće nebo, drugo nebo, prvo nebo. Kaže da prvo nebo je ovo što mi vidimo. Znači, da je to prvo nebo. Ok. Jedna druga zanimljiva stvar je ta, kaže da, da je ova osoba bila ponesena u raj. u treće nebo. Ok? Znači, grč, grčka riječ za raj je riječ vrt. Što znači jedna druga zanimljiva stvar, očito postoji nekakav vrt u trećem nebu. Jel tako? Zato što riječ kaže da je ta osoba bila ponesena do trećeg neba i u trećem nebu je vrt. Zapamtite to jako dobro, u trećem nebu je vrt što se zove Boži vrt. To je vrlo zanimljiva stvar. Sad zanimljiva ova stvar. Znači, Perzi su vjerovali da je raj zemlja kroz koje teku rijeke. Znači, teku rijeke, natapaju se, da je to kao park sa divljim životinjama koje su čuvane za lov. Divlje životinje koje su čuvane za lov i cijeli taj vrt je bio okružen zidinama. To su Perzijanci vjerovali. Vrlo zanimljiva stvar je da neki ljudi znaju reći onu izjavu kad umrem, idem u vječna lovišta. Ne znam jeste to čuli. To je to. To je to. Ok. Kasni židovi su vjerovali da je taj park ili vrt dio hada ili šeola. Sad ćete iskušiti jednu drugu stvar. Znači da je vrt taj dio hada ili šeola u kojem prebivaju duše do uskrsnuća. Očito su oni vjerovali da je to dole. Ali mi pričamo o trećem nebu. Sad ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Očito postoji vrt u trećem nebu, postoje vrt na zemlji i postoji nekakav vrt u šeolu. Vrt u šeolu. Skužit ćete neke stvari. Kaže ovako, rani crkveni oci, to je prva crkva, znači prva crkva, prvi apostoli i prve stvari Kaže, rani crkveni oci su vjerovali da raj u kojem su naši prvi roditelji živjeli, Adam i Eva, tamo gdje su prebivali još uvijek postoji. Ali taj, znači, vrt nije na zemlji, već je gore na nebu. To su oni vjerovali. Ja ću vam reći svoje tumačenje nekakvih stvari, ne u ovom snimanju, ali ću vam reći nekakve stvari. Ok. Znači, kaže ovako Bogu postanku. Znači da je stvorio šta? Nebesa, to jest tri neba. Znači, treće nebo, drugo nebo, prvo nebo je ovo. Nama fali drugo nebo. Jer treće nebo se spominje u pismu, prvo nebo je najvratnije ovo koje mi vidimo, nama fali drugo nebo. Za drugo nebo su rekli ljudi da je to ovo što ću vam ja pročitati. Imaju različite nauke koje su ljudi proizveli u vezi takvih stvari i neke stvari su krive. Znači kasnije ćemo proći kroz to šta je krivo. Ok, čitamo otkrivenje 14.6. Ste otvorili? Otkrivenje 14.6 kaže ovako. Vidio sam drugi jedan anđeo leti posred neba sa evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku. Ovdje riječ leti posred neba stoji riječ kao middle heaven. Srednje nebo. Drugo nebo. To je stih na temelju koji su oni napravili nauku i rekli da je to najvratnije drugo nebo. Jer se još dva, tri puta spominje znači, taj middle heaven. Što zna, znači čista logika. Ako, ako u Korinčanima piše da postoji treće nebo, onda očito postoje prva dva. Ovo je drugo nebo, po kojem je anđeo bio letio i postoji prvo nebo koje je ovo naše. Ok. Znači, tema se zove drevni originalni svijet. Zašto smo prošli kroz ove stvari? Zato da kužite kad je Bog u početku stvarao da je prvo što je postojalo bilo veliko bijelo prijestolje. I da je Bog cijelo vrijeme tamo. Bog je od uvijek i ako je Bog od uvijek, onda je i veliko bijelo prijestolje od uvijek. Nije Bog bio sam, pa si je stvorio stolicu. Čista logika. Znači, Bog je od uvijek, neke stvari su od uvijek, iz tog vremena je On stvorio tri neba i zemlju. Zašto je to bitno? Zato što je to stvari koje je Bog u originalu napravio. Stvari koje ćemo proći Znači sad, naredne, možda će mi trajati dva, tri puta znači da, da snimamo, ćete skužiti cijelu priču. Kako je moguće da je Lucifer pao, otkud je pao, kamo je pao, zašto je čovjek pao i šta se sa čovjekom dogodilo. Jer većina ljudi ne kuži da je bilo tri neba, tri neba i zemlja. I onda kad čovjek počne čitati postanak, onda mu nije jasno, jedan dio mu fali. Znači fali mu to otkuda Bog. I onda ljudi kažu, pa ko je stvorio Boga? I onda se ti počneš razmišljati, ko je stvorio Boga? Ali Bog je od uvijek. To nije upitno. Zato što taj svijet postoji prije, prije, prije nas i ta, u tom svijetu nema vremena. Znači, Bog je stvorio tri neba i to, u taj prostor je stavio vrijeme. U tom prostoru mi živimo. Onaj prostor je od